Güzel əxlaq bilan nacar əxlaqni ölçəydigan ümumi prinsiplar tövəndikilə. Birinci prinsip, insonni boshqalardagi bilim qobiliyat, əxlaq fazilat, boyliq, təlay qatarlıq qandaqlı bir ortiqchilikni, garchi o'zining ziyniga bo'lgan taqdirdimi e'tirof qilishga o'zligidan ittirgan tug'ma yoki o'ginib yetildirgan har qandaq bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsiptir. Bu prinsipning aksi razil axloq turlaridan sanaladi. insonni boshqalardagi ilm qobiliyat, axloq fazilat, taqvoliq, ta'lay qatorliq qandoqli bir ortiqchilikni shaxsiyatchilik, ko'ranmaslik, ko'ngli torliqdan iborat nafsi qoyisi sabablik e'tirof qilmaslikqa ittirgan har qandoq bir turtga nochar axloq turtkilaridan bir turtkidir. Ikkinchi prinsip inson ustidagi haq huquqlarni to'liq ado qilishga yoki o'zining bilimi, kuchi, pul jamiyatdagi o'rni bilan boshqalarga manfaat yetkazishga o'zligidan ittirgan to'g'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsipdir bu prinsipning aksi razil axloq turtkalaridan sanaladi insonni boshqalarning haq huquqiga tajovuz qilishga yoki o'zidan hech qanday bir chiqim yoki kuch talab qilmaydigan ishlardimi boshqalarga manfaat yetkazishdan yoki ixtiyoriy va bira manfaat ko'zlamagan holda birovni ziyondan qutuldirib qo'yishdan voz kechishga ittirgan to'g'ma yoki o'ginib yetildirgan har qandoq bir turtki nachar axloq turtkilaridan bir turtkidir uchinchi prinsip insonni boshqalarning qo'lidagiga ko'z qizartmasdan alloh taoloning taqsimotiga qarshi chiqmasdan o'ziga berilganlarga qanoatlanib onunga razılıq bildirishga o'zligidan ittirgan to'g'ma yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir turtga go'zal axloq prinsiplaridan bir prinsipdir Bu prinsipning rəzil razil axloq sanalıd. İnsanını Insonni boshqalarning ega bo'lganlarga ko'z qizartish, ko'ranmaslik qilish orqali Alloh taolaning taqsimotiga qarshi chiqishga ittirgan, to'g'mi yoki o'ginib yetildirgan har qanday bir törtkə, nacar axloq turtkilaridan bir turtkidir. Xuluq bilan adabning farqi. 696 savol. Xuluq bilan axloqning farqi nima? Javob. Mısırlıq olim va mashhur natıq Amir Xolid Quluq bilan adabning farqini bundoq sharihlagan. Quluq insonning ichki dunyosida mustahkam o'rnagan ichki tuzilma bo'lib, uningdan sodir bo'ladigan ishlar hech qanday takallub yoki tayyorlik talab qilmasdan, hatto o'ylashga javob bo'lmasdan tabiiy oldi chiqadi. Insonning ichki dunyosidan sodir bo'lgan ishlardan aql va dinning talabiga uyg'un bo'lib, yaxshi va chiroyli sanalganlari go'zal xuluq yoki go'zal axloq, aksicha bo'g'ini yomon xuluq deb ataladi. Әмма әдәп инсанны есіл қысләтлі вә яқшы әмәлі білән безәп, оны güzelləştirdiğən нәрсі болып, инсанның шәркетіні тезләштіріш арқылық, оны түрлі хаталықлаға вә ямаллықлаға түшіп келіштін қоғдаш ролығы еге. Халқымыз му әл жәмәәтнің нәзіріде әйіпілінішке сәбәп болудыған нашайын ішланы қылыштын, өзіні сақлаған кішіні әдәплік адам дегенедек, жамаәтнің нәпіртіні қозғап қойылған ішланы қыған кішіні әдәпсіз адам дейді. Xuluq bilan adabning farqini tuvandikidek sharhlash mumkin. 1. Adab asosan ta'lim, tarbiya va nafsini yaxshi ishlarga chiniqtirish bilan hosil bo'ladigan narsa. Ammo xuluq ko'pincha insonning ichki dunyosidan keladigan tarbiya bilan o'zgaradigan narsa. 2. Ta'lim tarbiyaning adabni yetildirishdagi ta'siri xuluqni yetildirishga nisbatan kuchli bo'ladi. 3. Adab qartilgan taraflari e'tibori bilan har xil shaklda amalga oshadi. Ama esil quluq ameli jayda ve her kanda kişige bir xil bolishni taqazza qalat. Meselen atanığı muamil qilishdiki adab, balılağı muamil qilishdiki adabki oxşamağın edek, ustazlağı muamil qilishdiki adab, savaqdaşlağı muamil qilishdiki adabki oxşamaydı. Çünkü hemisinden ayrım oranı ba. Ama güzel quluq ameli kişige ve ameli jayda bir xil bolishni talep qalat. Meselen işini qetirqinip qilish, kemter, rastjil, vapadar, Mehri şapkatlik, سخی، مرد بولش قطارلق اشلا، میل آتانه باشند، میل بالالاغ باشند، میل استازلاغ باشند، میل سواقداشلاغ باشند، میل باشکه هر قنداقل بر انسان باشند، همیشه برخل بولشی تلاب قلند. تۆتىنچ ئەدەب كۆپ ھاللاردا ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسىنى ئېچىپ بېرەلمەيدۇ چۈنكى قانداقلا بىر جەمئىيەتتە ياشىغان ئادەم شۇ جەمئىيەتكە كىشىلەرنىڭ ئەيىبلىشىگە ئۇچراپ قېلىشتىن قورققانلىقتىن بولسىمۇ шу جەمئىيەت خەلقىنىڭ ədəb və qayda yosullardan çətinəb getişini xalmaydı da, çin könlüdün bulmasımı ədəblik boludu. Amma qoluq insanın işki dünyasıdaki müstəhkəm tüzülmə boğallıqdan, onundan sadır boludğan işlər köpüncə ixtiyarsız sadır boludu. Bu arqalıq şu kişinin işki dünyasını içib beridi. Tashqi qiyofat ishki go'zallikni ifodalab beralamdi 697 savol odamning tashqi ko'rinishi onun axloqini ifodalab beralamdi javob Odamdagi ba'zi axloqiy ko'rinishlar ko'p hollarda uning ichki dunyosidagi sobit xulqini ifodalay olmaydi. chunki inson qaysi bir g'araz bilan ba'zi axloqiy qiliqlarni xuddi shunda qilish uning tabiiy axloqidakla o'qishitib qila oladi bu goyida riyo ko'rsatmichilik, goyida nifoq munofiqlik turiga kiradi yoki bundaq qiliqni ba'zi kishilar nafsini yaxshi axloqlarga ko'ndirish niyati bilan qilishi mumkin masalan intayin bexil bir inson biror g'arizini ishqa oshirish uchun o'zini noiti sehiy qilib ko'rsatalaydi mol dunyosini oymay to'kalaydi ammo u insonning tabiiy xulqi yanala bexilligi bilan davom qilaverdi chunki uning asli xulqi bexillik emasmi bundaq odam sehiylikni o'ginib uningga nafsini bo'ysundirib sehiylikqa odatlanmagicha uning xulqidagi bexillik shu bo'yicha qilaverdi masalan bir yigit bir qizni o'ziga qortish uchun o'zining ichidagi yuzini yo'shirib o'zini har jihatda yaxshi ko'rsatishi mumkin qizlarmi shundoq ammo qizni rasmiy o'ziga qartib bo'lgandan keyin yoki to'ydan keyin uning soxtaligi bir birlab yechilishga boshlaydi hikmat go'zal axloq va aql 698 savol. Hikmat bilan go'zal axloqning munosabati nima? Javob. Hikmet, yürüş turishni sağlam aql va to'g'ri dinning taqozzosiga qartib to'g'irlash, boshqarish va yetaklash deganlikdir. Hikmet mundaq ikki vazifani o'z ichiga oladi. Birinchi to'g'rilikdan chetnab ketishdan to'sish, ikkinchi to'g'rilikka yetaklash va uningga ittirish. To'sish va yetaklashning manbai sog'lom aql bilan to'g'ri dindir. Bu ikki mənbənin öz vəzifəsini toliq cari qıldırışı üçün aqlning nafsi həvəslərinin təsiri ostida qilishidan yoki har qandaq bir nuqsondan sog'lom bo'lishi, olgan dini ta'limotining, dini tushunchaning sog'lom ham to'g'ri bo'lishi shartdir. Aql bilan din bu shartga to'shqan vaqtda hikmatning manbai bo'la oladi. Hikmat insonning yurish turishining hamma taraflarida talab qilinadi. Mayli axloqi tarafdan bo'lsin, mayli qoidayo'sin tarafdan bo'lsin mayli ibodat tarafdan bo'lsin mayli urf odat tarafdan bo'lsin mayli nafsining tabiiy taraflarini o'rindash tarafdan bo'lsin hammasida hikmatlik ish ko'rish talab qilinadi shunga axloq fazilatlarga rioya qilish razil axloq va yomon qiliqlardan yiroq bo'lish hikmatlik ish qilganlikdir buningdan ma'lumki hikmat hammaga shamil cho'ng bir mavzu bo'lib insonning yurish turishidagi o'rinliq to'g'ri ishla hikmatning bir parchasidir. 699 savol Hikmat bilan aqlning munosabati nima? Javob: Aqlni ba'zilar muhit va hodislar bilan eng munosib ravishda moslashtirish deb tushundiradi. Odatda hikmat bir narsaning haqiqatini bilish uchun sog'lom aqlga hojat bo'ladi. Ammo ko'pincha Allohda aql tepilgan yerda hikmat tepilmaydi. shunga muhit va hodisalar bilan eng munosib ravishda moslashish aql va hikmat bilan bo'g'inidek ba'zi hollarda hikmat bo'lmasdan aql bilanla amalga oshadi masalan allohning diniga ishonmaydigan munofiqlarmi musulmonlar yashaydigan muhit va hodisalar bilan shundoqla musulmonlar jamiyati bilan eng munosib ravishda moslashib keta oladi lekin bundaq bir munofiqlik aqlning kuchi bilan amalga oshgan bo'lsimi hikmatdan mahrumdir Yuqorqilardan ma'lum bo'ldiki, aql boshqa narsa, hikmat boshqa narsa. Lekin aql ba'zida hikmatning yo'llarini tonishning vositasi yoki moddasi bo'la oladi. Shunga Qur'on Karim va hadislarda hikmat nihoyatda zo'r maqtalgan. Qur'on Karimda Alloh taolaning hikmatlik ish qilguvchi va hikmat egisi ekanligi haqida 90 dan ko'proq oyat kelgan. Ya'ni hikmat Allah Taala'nın insanlara təlim verişdiki Rabbanilikning unvoni sifatida bayon qilingan. İsa ro'shan mo'jizalar bilan kelib etdi. Sizlarga men hikmat elib keldim. Sura Zuhruf 63-oyat. Allah mu'minlarga, yana yezishni va o'qishni uqmaydigan arablarga, ularning ichidan ularga Qur'on oyatlarini o'qib beradigan ularni gunohlardan pok qiladigan ularga kitob qur'onni va hikmatni o'gitadigan bir payg'ambarni evatdi sura juma ikkinchi oyat axloqning butun hayot sohalariga umumiyligi axloq inson hayotining butun sohalarida va insonning ichki va tashqi dunyosida ifodalanib turadi masalan tafakkur axloqi e'tiqod axloqi qalb axloqi nafs axloqi va yurish turish axloqi qatorliqlarga o'xshash 700 savol tafakkur axloqi degan nima javob fikr tafakkurni o'ziga va insoniyatga manfaatli bo'lgan ilm ma'rifat fan madaniyat tajriba savoq kelajak umidi va har qandaq ijobiy mavzularga beg'ishlab o'chmanlik adovat dushmanlik hasrat nadomat qayg'u pig'on ғазәп, атчы қатарлықларының отларыны яндырдыған, арам ішлағы адамның шәхваны хәвесіні қозғайдыған әрқандық тәпәккөр вә қиялладың ерақ бұлыш тәпәккөр әхлақыдың саналыд. Бұның әксі пікір тәпәккөрідікі әхлақсызлықтыр. 701-ci sual, etiqat əxlaqı degen nəmə? Cavab. Səbsətələrgə, ilim yolu bilən ispatlanmığın gumallağa, havai həvəsləgə, İslam etiqatıqa yad iqimlağa, taqlidchilikka qalbidan o'rin bermasdan qalbini mustahkam e'tiqod bilan to'ldirish e'tiqod axloqidan sanaladi buning aksi e'tiqodki axloqsizlikdir 702 yuz savol qalbning axloqi degan nima javob haqiqatni va yaxshilikni suyish botilni va barcha yomonliklarni yomon ko'rish o'chmanlik dushmanlik va ko'ranmaslik qatorliq nochar tuyg'ularni saqlamaslik qatorliqlar qalbning axloqidan sanaladi Bunun əksi qalibdiki axlaqsızlıqdır. 703-cü sual Nəfsinin axlaqı digən nəmə? Cavab İppət, səvırcallıq, himmət, ali tilək, səxiyliq, kənqursaqlıq, əpoçallıq və başqalar nəfsinin əxlaqıdın bulub, bulanın əksi nəfsdiki rəzillikdir. 704-cü sual Yürüşdürüş axlaqı digən nəmə? Cavab Hər vaqt və hər qandıq caydakı yürüşdürüşlərdə sharkatlarda gap so'zda va barliq ishlarda o'zining ichki dunyosini rostchillik va dodillik bilan ifodalash yurish turishdagi go'zal axloqdan sanaladi ammo boshqalarning oldida o'zining ichki dunyosini yo'shirib yasalmalik qilish yurish turishdagi razil axloqdir axloqning shaxsiy va ijtimoiy taraflari 705 savol axloq shaxs va jamiyat e'tibori bilan nimalarni o'z ichiga oladi javob Din hayatlıqının həmmə tərəflərini öz içigə alğandək, əxlaqmı insanın şəxsi və ictimai hayatının həmmə tərəflərini öz içigə alır. Çünki həqiqi diyanət boğan yerdə çoxum əxlaqmı bolud. Əxlaq bilan din bir-biridən qətti ayrılanmaydı. 706-cı sual: İnsanın şəxsi hayatığa münasibətlik əxlaqlar qaysılar? Cavab: İnsanın şəxsi hayatığa münasibətlik əxlaqlar Пайдасы яки зини шу шахсның өзгілі болудыған әхлақы тәрәплері болып, ола қанаәт, razimalik, intizomchanlik, har ishda qaytirqinish, chin iroda, umidvorlik, tirishchanlik, rostchillik va boshqalardir. 707-ci savol: Insonning ijtimoiy hayotiga munosabatlik axloqlar qaysilar? Javob: Insonning ijtimoiy hayotiga munosabatlik axloqlar пайдасы яки зини умумга болодыган ахлакы тараплары болуп, улар расчыллык, ишенчилик болуш, вападарлык, кемтерлик, башкалардан келген арзиятлар алдыда сабыржан болуш, иппет номуслук болуш, кең курсаклык, апочаллык, сахилык, шижаат ва башкалардыр. 708-savol: Ijtimoiy axloq prinsipining o'lchami nima? Javob: İctimai əxlaq prinsipinin ölçümünü bir cümlə söz bilən çəndirgəndə, insanın başqalar tərəfindən qandaq muamilə görüşünü küssə və arzu qılsa, başqalarına şındaq muamilə qilishi deganlikdir. Özü yamanlıq qılıb qoyğan yoki bilib bilməy rəncitib qoyğan biridən özünü əfv qılıb etishini kütkən adam başqalarını mı əfv qılsın? Başqalarının özünə qarşı işəncilik bolışını kütkən adamın başqalarına işəncilik bolishi shart. Башқаланың рас сөзлішіні яқтырған адам, өзі растчыл болсын, башқалағы еш ялған сөзлімісін. Башқаланың ішпәтлік болышыны яқтырған адам, өзімі башқалағы қарта ішпәтлік болышы лазым. Қотын қызларының, ач сыңылларының арнымысыны мұқаддас білген адам, башқаланың мұ қотын қызларының, ач сыңылларының арнымысыны мұқаддас біліше, оланың нұмысыны аяқ асты қылыштен, ipitigi dog' takkuzishdan hazar qilishi lozim Пайғамбар алейхиссалату вассалам мындақ деген. Дозақтын ирақ қылынып, жәннәтке кіргізішіні қалған адам иман білән өлсін. Бірау башқаланың оныңғы қандақ муамыл қылышыны яқтырса, олағымы шындақ муамыл қылсын. Имам Муслим ривоят. Әхлақның мұнасибеті етибары білән тұрылынышы. 709-ci sual. Əxlaq qartılğan tərəfləri etibarı bilən qançığı bölünüdü? Cavab. Əxlaq qarıtılğan tərəfləri etibarı билан tövəndikidək töt türgü bölünüd. 1. İnsan bilən Allah Taala otursidki münasibətki qarıtılğan əxlaq. 2. İnsanın başqalar bilan bolğan münasibətiga qarıtılğan əxlaq. 3. İnsanın özüge qarıtılğan əxlaq. 4. İnsanın başqa canlıqlar bilan bolğan münasibətiga qarıtılğan əxlaq. 710. sual. İnsan билан Allah Taala otursidki münasibətki qarıtılğan əxlaq qaysı? Cavab Inson bilan Alloh kartılığan güzel ahlak, qaratilgan go'zal axloq insonga yükleydiğen axloqiy majburiyatlarni yuklaydigan eng zürr va ahlaktır. Mesela bo'lgan axloqdir. Masalan, Alloh taologa bo'lgan onun ilahlığı bo'lish, uning ilohligida, jimi sifatlarida, işleri de eng mukammal ekanligini könlüden e'tirof qilish, uning ne'matlariga shukr qilish, buyruqlarini samimilik bilan o'rinlash, to'sqinlardan qat'iy yeniş, onunğa barcha ixlos va muhabbatni beg'ishlash, azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilish, uni hamisha yod etish va boshqalar. 711-savol. Bu turga munosibatlik yomon axloqlar qaysilar? Javob. Bu turga munosibatlik yomon axloqlar Alloh taolani inkor qilish, uning ne'matlariga tuzkorlik qilish, buyurganlarini qilmaslik, to'sqonlardan yanmaslik, azobidan qo'rqmaslik, rahmatidan umidsizlanish оны yad etmesli qatarlıq küfürlük ve günah məsiyətlərdir. 712-ci sual. İnsanın başqalar bilan bolğan münasibətiga qartılğan əxlaq qaysi? Cavab. İnsanın başqalar bilan bolğan münasibətiga qartılğan gözəl əxlaq ijtimoiy münasibətlərdə tələb qılınğan əxlaqlar olub, ular rastçil, şənçilik, iffətlik, adalətlik, keçirimcan, mərd, səxi, haqqani buluş. muomalada durust bo'lish vazifani qaytirqinib o'rindash haq egasining haqqini fazilat egasining fazilatidan e'tirof qilish qatorliq manfaatidan boshqalar bahramon bo'ladigan go'zal axloq turlarining hammasidir 713 savol bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaysilar javob bu turga munosabatlik yomon axloqlar yolg'on so'z xiyonat chiqimchilik haqsizlik dushmanlik o'shmanlik ko'ranmaslik bexillik, yomon muomila, vazifani ado qilmaslik, yaxshilik badiliga tuzkorlik qilish, haq egisining haqqini, fazilat egisining fazilatini inkor qilish qatorliq zini boshqalarga yetib boradigan barliq yomon qiliqlar. 714 savol: Insonning o'ziga qartilgan axloqi qaysi? Javob: Insonning o'ziga qartilgan axloqi o'zining foydasi uchun har vaqt rioya qilish talab qilingan axloq bo'lib, musibatga, balo qazoga va qaytirg'ili bo'lmaydigan har qanday qo'lidan berishlarga sabr qilish, tartib intizomliq bo'lish, dunyoliq va oxiratlik har qanday bir ishni qetirqinib ixlos bilan qilish, abadiy jasoratlik bo'lish, tirishchanlik, ochiqning kayniga kirmaslik va inson o'z-o'zini öz yaxshi idora qilishda kerakli bo'lgan har qanday choralar bu turdagi axloqning qatoriga kirdi. 715 savol. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaysilar? Javob. Bu turga munosabatlik yomon axloqlar qaytirg'ili bo'lmaydigan ziyon zahmatlar uchun vaysab o'zini bevoda biyaram qilish, o'rinliq, kelsikanmas ochchiqlanish, intizomsizlik, umidsizlik, qo'rqinchoqlik va o'zga ziyonliq bo'lgan har qanday ishlar. 716 savol. Insonning boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloq qaysilar? Javob: Insonning boshqa jonliqlar bilan bo'lgan munosabatiga qartilgan axloqi hayvonlarga va boshqa jonliqlarga qartilgan axloqi bo'lib, ular hayvonlarga rahim shafqatli bo'lish, haqqini to'liq ado qilish, yaxshi muomala qilish, qiynmaslik, osh qo'ymaslik va ularning jininimi xuddi insonlarnikiga o'xshash tatliqjon ekanligini esdan chiqarmagan holda muomala qilish qatorliqlardir. Aksicha hayvonni qiynash, osh qo'yish bir-biri bilan soqishtirish, o'q etish mashqlarida ularni qarg'a elish, beoda o'ldirish qatorliqlar yomon axloq namunlardir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda bir ayol bir mushukni nom bilan so'bamasdan yoki yerdan bir narsa tepib yeyish uchun qo'yib bermasdan so'lab qo'yib uning o'limiga sabab bo'lganligi tufayli do'zaxga bo'lib ketdi deyish orqali hayvonlarga shafqatsizlik qilishning gunohining og'irligini bayon qilgan İmam Bukhari ve Müslim rivayet. Hürriyet ve onun çekçigirsi. 717. sual. İnsanda çeksiz hürriyet bulamda? Cevap. Dünyada məxluqatlığa nisbətən çəksiz hürriyyət deydiğən nərsi mövcud emas. Mundaq bir hürriyyət ba deb guman qılğanlar rastla axmaqlar olub, ularning bu gumanları reallıqqa tamamilə zid keladi. Çünki birovda çəksiz hürriyyət bo'lishi uchun onun nimini xalisa hech qandaq bir cheklimisiz, to'salg'usiz, xalgan vaqtda amalga oshira oladigan mutlaq qudratga ega bo'lish shart. Albuki inson mayli cho'ng mansab tutib podsha bo'lib ketsin, mayli boyliqda millioner bo'lib ketsin, o'zi xalgan ishlardan nurg'unlarni amalga oshira olmaydi. Cheklimalarga va to'salg'ularga Chunki nima qilishni xohlasa, shuni to'salg'usiz va cheklimisiz holda xohlagan vaqtda amalga oshirish faqat birla yaratquchining qo'lidan keladigan ish. Ahvol shundoq ekan, cheksiz hurriyat va mutlaq ixtiyor faqat Alloh taolaning qo'lida. Chunki Alloh taolo yaratquchi va yo'q qilg'uvchi, hayot berguvchi va o'ltirguvchidir. Shunga u xohlaganini qila oladi. Chunki koinot uningdagi barliq sabablar va mutlaq kuch-quvvat onun qolida. Inson uchun bu qudrat nadi bo'lsin, insonning xolg'onlarni amalga oshirish ishi uning ojizligi va ma'lum cheklimi ichida ekanligi sababli ko'p Allohda amalga oshmay qoladi. Masalan, birov o'zining hur iradasi bilan musobaqalarda birinchi bo'lib chiqishni xolaydi. Lekin amaliyotda uni amalga oshira olmaganida o'zining mutlaq hurriyatga ega emasligini tushunadi. egiz joydan yiqilib tushib ketayotgan odam shu lahzalarda o'zida xuddi qushlardek uchish qudrati bo'lib qanoti bo'lsa o'limdan saqlanishni shuncha orzu qiladi lekin uningda nada bo'lsin bunda qudrat nurg'un kishilar cho'ng boylardan bo'lishini armon qiladi lekin hammasi shundoq bo'la olamdi bizda qushlardek uchish lahangdek suv uzish va farishtalardek osmonga o'rlash hurriyati bormi bizga kelgan o'limni to'sib qoladigan hurriyat bizda bormi Agar insonda mutlaq hurriyat bo'ladigan bo'lsa, nima uchun armon qilganlarning hammasiga ega bo'lolmaydi, nima uchun mag'lub bo'ladi? Chunki cheksiz hurriyat va mutlaq ixtiyor egasi bo'lgan Alloh taolo xolimidi. Alloh taolo xolmagan ekan, insonlarning xohishi amalga oshmadi. Olamlarning Rabbi Alloh xolimgacha sizlar xolayolmaysizlar. Sura Takvir 19-oyat. Yani sizlar məqsidanlarını Allah Alloh taolo yo'l qo'ymag'icha amalga oshirolmaysizlar. Insonning qudrati çeklik. 718-savol. Nima uchun insonlarga cheksiz hurriyat berilmagan? Javob. Agar insonlarga nemini xalıs qila oladigan mutlaq ixtiyor va cheksiz hurriyat berilgan bo'lsa idi, har inson o'zining yaxshi-yomon barliq xohishini amalga oshira olgan da dunyoning intizomi jiddiy holda buzilgan balki insoniyat nasli allaburun yer yuzidan tugab ketgan bo'lar edi. Atom bombasini yasig'anlab bir andilla dunyoni yo'q qilayotgan mustamlikachilar qo'l ostidagi mahkum millatlarni butunlay qirib tugitib, bosh og'riqdan biroqla xalos bo'lgan bo'lar edi. Atom bombasıға вә әң замануи қырғыш қораллағы еге Исраилияның 20 әсірдің көпірек вақыттың beri бешіні ағыртып атқан вә юреклерге қорқыныш селіп бейарам қылып атқан пәләстілікләні bir кетчеділі пүтілләй қырып ташлап, мәңгі қатыр жәм боғысы жоқ ма? Әлбәтті бар. Lekin қыламайды. Чүнки ular mutlaq ixtiyor va cheksiz hurriyatga ega emasda. Dunyoda har kim o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan ko'ngliga kechganlarning, qolganlarining va orzu qilganlarining hammasini amalga oshirmoqchi bo'lsa ojizlarning boğmağın hech Şuna bo'lmagan bo'ladi shunga alloh taolo mutlaq çeksiz va cheksiz hurriyatni hech kimga bermagan insonning hurriyatdan bo'lgan haqqi ana shundoq ko'plagan haq huquqlarga qonun prinsiplariga zid keladi bularning ichida shu insonning shaxsiy haq huquqlari ijtimoiy haq huquqlar va alloh taoloning haqq hukukumu bor Шуңа инсанның құдырты әр қанчылық йоқыр боп кетсін, бүтін шәр шарайтлар оның алдыда азыр болған болсын, янылы о арзу қыған нәрсілерінің әммісіге ерішенмейді. Чүнки инсанның құдырты вә оның ғүриеті мейлі о қалысын яки қалымысын тәбии алды чеклік тұр. Бұл хәқ оқуқланың әммісіге faqat muvofiqlashtirish va haq huquq egalarining har biriga adolatli taqsim qilish yo'li bilanla erishgili bo'ladi shaxsiy haq huquqlar 719 savol. Insonning shaxsiy haq-huquqlari qaysilar? Javob. Insonning shaxsiy haq-huquqlari o'qib bilim ma'rifat elish huquqi, o'ziga yo'lli qalda baxt izlash huquqi, ziyon zahmatdan saqlanish huquqi, Alloh taolo bergan ne'matlardan va rizqlardan yo'lliq foydalanish huquqi, halol qilingan lazzatlar bilan huzurlanish huquqi va boshqa nurg'unlagan haq-huquqlardir. Bularning hammasi Alloh taolo buyurgan yo'lliq huquqlar. Ammo insonning o'ziga va boshqalarga ziyon yetkazishi uning haq-huquqlarining jumlasidan emas. Masalan, insonda o'zining shaxsiy hurriyati davosi bilan o'zini o'ltirib olishi yoki nafsi havasining kayniga kirib ziyonli narsalarni iste'mol qilishi bilan o'zining kasal bo'lishiga sabab bo'lishi yoki fikr toqatini, aql kuchini o'ziga yoki insoniyatga foydasi bo'lmagan behuda narsalar bilan zoya qilib etishi qatorliq ishlar shaxsning o'z ixtiyori va kishilik hurriyati ichida bo'lsimi bular shu shaxsning o'ziga ziyonliq bo'lganligi sababli alloh taolo rozi bo'lmaydigan va yo'l qo'ymaydigan hurriyatdir shuningdek insonning o'zining shaxsiy hurriyati davosi bilan boshqalarning haq huquqlariga or nomusiga tajovuz qilish haqqi yo'q kollektivga munosabatli haq huquqlar 720 savol Kollektivga munosabatlik haq-huquqlar qaysilar? Javob. Kollektivga munosabatlik haq-huquqlar ko'p bo'lib, insonning o'zining shaxsiy hurriyati da'vosi bilan boshqalarning haq-huquqlariga daxl taruz qilmasligi, shaxsning jamiyat a'zolari bilan birlikda ijtimoiy hamkorlikni adolatli holda haqqoniy ilib berishi, o'zining manfaati uchun umumning haqqini qurbon qilmasligi va boshqalardir. Insonning shaxsiy hurriyat da'vosi bilan birovning jiniga zomin bo'lish haqqi bormi o'zining nafsiy havasini qondirish uchun boshqalarga ziyo yetkazish yoki birga bosqinchilik qilish haqqi bormi yoki turmushini qamdash uchun o'zining shaxsiy hurriyati davosi bilan boshqalarning haqqini tortib olish yoki o'g'irlash haqqi bormi demak insonning shaxsiy hurriyati boshqalarga ziyo yetkazmaslik cheklamasi ichida bo'ladi hatto birov biri yuqumliq kasalga giribtor bo'lgan bo'lsa uning insonlar to'plangan joyga berish hurriyati cheklanadi Bu başqalarga kesel yuqtirib, ularga ziyan yetkizmaslik üçündür. Allah Taala'nın haqları. 721-ci sual. Allah Taala'nın haqları qaysıla? Cevap. Allah Taala'nın insanlar üstüdeki haqları intayin köptür. Bularning eng oldinqisi uning yagona iloh ekanligiga e'tirof qilinishi, yer yuzida xolis ibodat qilinishi, ulug'ilnishi, suyilishi, yod qilinishi va har ishda itoat qilinishdir. alloh taoloning bu haqqini bamiganlar alloh taologa osiylik qilgan o'zlarini ziyonga uchratgan bo'ladi har ikkisi insonning shaxsiy hurriyatidan emas chunki alloh taoloning haqqini bermaslik bir haqsizlik o'zini oxiratning azobiga tutish yana bir haqsizlikdir insonda o'zini ziyonga uchirtadigan ishni qilish haqqi yo'q chunki inson alloh taologa oid bo'lib uningdagi har narsa alloh taolo tarafidan qo'yilgan omonatdir